Kosherovidut Gotnatsi estis armena componisto cae poetino de la oca jartzento. Si estas uno la plei fruoi conatai virinei muzikistoi. Prescau nenion oni sias pri si. Etch iui fontoi lochigas shin en la quara jartzento si esti filino de la lordo Kosherov, signoro de Gogleton, quiu estis murdita en la iaro sepsenses. La frato de Kosherovidut, Vahan Gotnatsi, estis forlavita de islamai araboi, conducita al Sirio cae convertigita al islamo. Post multa iaroi, iam liberigita, li revenis al Armenio. Tiam li abjuris de la islama religio cae reconvertigis al cristianismo. Pro tio, li estis severe iugiata de la islamanoi, reconducita al Sirio, cae executita en la iaro 731. Santempe, Kosor vidut estis conducita alla forticaggio Anika Mac, nun conata kiel Kemach, kie si logis isolite dun dudec jaroi. Lau raportoi, dum tiui jaroi de isoligio, Kosor vidut verkis cae componis Sharakan, au canonain himnoin el kiwi nur conservigis unu titolita Mirinda por mi. En tiu verco, ŝi honoras la memoron de sia murdita cristaniginta frato Vahan godnazi. Laudata de si pro lia amo al Jesuo Cristo, Quancan la temo de la pezzo estas seculara. si estis sancti ita de la armena ecclesio por uso en la prigeia i servoi. Cosro vidut estas considerata el estara figuro en la armena socio cae en gia ecclesio. Si estas sanctulino en la armena apostola ecclesio cae sia memor festo estas la sabato pos la quina dimancio pos Pentecosto. Cosro vidut, estas uno la quin virinoi, cuni cun safo, sahac dut, casia, cae Hildegard de Binden, quiuin la historiistoi reconas virina in componistoin en la plei antiqua historio de la musico.